važnoj temi, a sve iz islama je važno. S tim što kada određena tematika dođe u njoj određeno vrijeme i u periodu kada se treba na to podsjetiti, onda je to još korisnije i još važnije i preče. Inša Allah, naš govor će biti o jednom događaju koji se desio nešto prije 3000 godina. Ali on do danas ima svoje pouke. I do dan danas ga muslimani obilježavaju. I mi ćemo inshallah sa Allahu Allahom šabaraka ta'ala pomoći da govorimo o poukama toga događaja. Prvo o čemu se radi i kako se to desilo, a onda koje pouke iz toga trpimo i kakav je odnos nas muslimana danas 1425 godina nakon hijre Allahovog Resula sallam, u pogledu toga događaja. Vi već pretpostavljate o čemu se radi, a to je Jeum Ašura, deseti dan Muharrama. Šta se zbilo, šta se zbilo na taj dan? Toga dana je uzvišeni Allah tabareke wa ta'ala spasio Musa alaihi selam i njegov narod i uništio faraona i njegov narod i njegove sljedbenike. To je jedna velika pobjeda u istoriji čovječanstva. Jedna od najvećih pobjeda u istoriji čovječanstva. Gdje je cijelokupni jedan narod, od prvog do posljednjeg spašen. I gdje je isto tako jedan narod od prvog do posljednjeg uništen. Mnogi se pouke u tome kriju. Kao zahvalu Allahu te bareke ve taala na toj velikoj blagodati, na tome velikom ajetu koji se pokazao u to vrijeme i koje Allah te bareke ve taala daje iskrenim mu'minima u drugim vremenima pomažući ih protiv njihovih neprijatelja posti se deseti dan Muharrema Resulullah sallallahu alaihi ve sellem kada je došao hijđru učinio iz Mekke u Medinu kada je došao u Medinu zatekao je židove da poste toga dana pa je pitao zašto to činite a oni su odgovorili to je veliki dan u njemu je Allah spasio Musa i njegov narod a uništio faraona i njegov narod pa ga mi postimo iz zahvalnosti Allah pa ga poste iz zahvalnosti Allah pa kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem mi smo preći u pogledu Musa od vas pa je počeo da ga posti i naredio muslimanima da ga poste. Čak su i djeca postila taj dan. To jeste navikavala se na post u njemu. Pa djete koje nije moglo shvatiti ili izdržati skroz do kraja dana, davali bi mu igračku od vune. Da se igra i zabavi igrom, da ne misli na hranu, kako bi dočekalo da isposti do kraja dana. Pa je Resulullah sallallahu alaihi sellem isto tako napomenuo da ako dočeka sljedeću godinu, da će postiti deveti i deseti dan Muharrema. Zašto deveti i deseti dan Muharrema? Da bi se time razlikovao od židova. Jer oni obilježavaju samo deseti dan. A mi deveti i deseti da bismo se razlikovali od njih ili deseti i 11. dan. Dakle, dan prije ili dan poslije, ako može i dan prije i dan poslije, to je još i najbolje i naj, najvrijednije. Isto tako, ovo nam ukazuje na činjenicu da je hijđre, da je mjesečevo u stvari, računanje vremena pravo i ispravno računanje vremena ovi mjesečevi mjeseci Muharrem, Safer kako dalje Rebiol Evel, Rebiol Ahir Džumadel Ula Džumadel Ahira Ređeb, Ša'ban Ramazan, Ramadan zatim Ševal Zul Qeade i Zul Hidje jesu svi 12 mjeseci nema više dakle to su mjeseci koji se nazivaju ovim imenima i određuju se prema mjesečevim mjenama kada se pojavi mlađak mjesec. A Allah tabaraka wa ta'ala je dao na nebu mjesec da nam on bude znakom računanja godina i vremena. Da nam on bude znakom računanja godina i vremena. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ Dali smo da noć i dan budu dva ajeta. I Allah tabaraka wa ta'ala je dao i sunce, جعل الشمس ضياء dao je sunce da bude izvorom svjetlosti nama. Wal kamera nuran i učinio je da mjesec bude svijetli. Iz ovoga učenjaci zaključuju iz ovoga ovakvim izrazom kuranskim zaključuju da su, da mjesec nije izvor svjetlosti. Dakle, preuzima svjetlost ili od njega se odbija svjetlost i ide nama prema zemlji. Ko je to tada znao prije 1400 i toliko godina? Onaj koji je stvorio i sunce i mjesec i tako dalje. Al kamera nuran i učinili smo mjesec svjetlim wa qaddarahu manazila i odredio mu je mjene li ta'lamu kako biste znali ovo li u arapskom jeziku se zove lam ta'lilije ovi koji uče arapski jezik znaju to lam ta'lilije šta znači ta'lilije uzete od riječi ille šta znači sad ille znači uzrok uzročno objašnjavati zašto je Allah stvorio mjesec li ta'lemu da biste znali adede sinine broj godina wal hisab i računanje to je Allah te barek da tako dao tako mi znamo danas po hijđretskom to jeste po ovom mjesečevom računanju vremena znamo tačno kada se zbio taj događaj događaj da je Allah te barek spasio Musa alaih i njegov narod i uništio faraona i njegov narod I mi to i mi to obilježavamo postom Allahu te bareke ve taala zahvalom Allahu te bareke ve taala. I svi ovi ibadeti i svi ovi ibadeti koje mi imamo zapravo sve radnje na ovome svijetu vezane su za ibadete. U nas muslimana ne smije ništa biti višak, ništa beskorisno, ništa da visi, nema svoje svore i i ulogi. Vidjet ćemo druge narode, kad proslavljaju nešto, šta radi? Pijanče, provode se, nemoral, to izgube pamet i ono malo što su imali. Doćim, u nas imamo dva bajrama. U jednom kurban, bajram se zove, šta se radi? Žrtva se prinosi Allahu te barakavata. Jeste veselje, ali to veselje ne izvodite iz granica svrhe zbog koje si došao na ovaj svijet. A to je ibadet Allahu te barekata. Pokornost Allahu te barekata. Imamo drugi Bajram, a koji je to? Ramazanski Bajram. Šta se tada radi? Tekbir, Allah se veliča, slavi uz veselje. Zahvaljujemo Allahu što nam je omogućio da ispostio mjesec Ramazan. Opet. I dakle, ove proslave i ovi datumi koje obilježavamo, to je opet u skladu sa svrhom i ciljem našeg života i boravka na ovome svijeta, to je pokornost uzvišenom Allahu te barake wa ta'ala. Ovo što se obilježava deseti dan Muharrema, dakle mi ne bismo obilježavali da nije Resulullah sallallahu alaihi sallam to činio i, i da nam nije preporučio da postimo da postimo taj dan. Dakle, ovaj šerijet ovaj šerijet je strogo određen i preciziran da se po njemu radi i postupa i nije dozvojeno ništa na njega ni dodat niti od njega oduzeti drugim riječima nije dozvojeno Allahu i badet činiti osim na način kako je to određeno i kako je i kako je propisano od toga i badeta jesu ovi praznici jes, jesu određeni dani i noći da se obilježavaju na određeni način kako jeste propisano. Lejletul Qadr da se traži u zadnjoj desetini Ramazana. Zatim dan, najbolji dan u godini, koji je dan? Dan. Dana refata i tako dalje. Nismo mi to od sebe izmislili, izumili, upisali i uveli u svoju vjeru. Tako je to Allah te barakeva ta'ala propisao i odredio. Drugim riječima, nije dozvoljeno odrediti nikakav datum, niti nikak, bilo kakvo mjesto da se da bude posebno cijenjeno i vrijednovano i da se na njemu ljudi okupljaju smatrujući da je to posebno vrijedno mjesto osim ako je to ovim šarijatom propisano i određeno. Dakle, To su vrlo stroge i precizne stvari koje se treba držati. Mi ćemo sad ukratko da se podsjetimo na taj događaj. Kur'an nam na više mjesta to opisuje. Normalno da faraon nije vrijedan pažnje. I Kur'an ga ne spominje da bi on bio vrijedan, nego da bismo pouku iz toga crpili. Drugim riječima, ti faraona je bilo prije i ti faraona je bilo poslije i ima i dan danas. E pa da mi uzmemo pouku iz toga kako završavaju silnici. Kad dođu na vrhuna svoje, tako zvane kako oni misle i smatraju moći i snagi, misle da im niko ništa ne može, onda ih Allah ponizi da više nikad ustati ne mogu. Allah o te baraka wa ta'ala davanje. Ali valja do toga izdržati. Valja do toga doći. Jer ljudi većinom žele brze rezultate žele odma počeo sam vjerovat elhamdulillah daj mi odmah Allah nema prava nagrada jeste na ahiret. i prava kazna jeste na ahiret. Musa alaihi selam je živio u misiru Allah te bareke ta'ala ga je poslao među narod koji se zove Benu Israil Israil jeste Jakub alaihi selam od Ibrahima alaihi selam od je porijeklo Šta znači Benu Israil? Znači sinovi ili potomci Israilovi. Potomci Israilovi. Ko što se kaže Benu Adem. Šta znači Benu Adem? Sinovi sinovi Ademu. To jeste njegovo potomstvo i muško i žensko do sudnjega dana. To, to su potomci Ademovi. Ovo su potomci Jakuba alaihi selam. To je bio lanac Allahovih poslanika. Jusuf a.s. sin Jakuba, a ovaj sin Ishaka, a ovaj sin Ibrahim a.s. Ibrahim a.s. se zove Ebul Embija, to je njegov nadimak. Šta znači Ebul Embija? Otac vjerovjesnika. Otac vjerovjesnika zašto otac vjerovjesnika? Zar nije vjerovjesnika prije njega bilo? Jeste bilo je. Ali zove se otac vjerovjesnika zato što poslije njega ni jedan vjerovjesnik nije došao osim od njegovog potomstva. Dakle, nakon njega nije bilo vjerovjesnika od nečijeg drugog potomstva osim od potomstva Ibrahima Alija alaihissala. Zato se zove Ebul, Ebul Embija. I dovu je činio Allahu tabaraka wa ta'ala. I šta je u njoj govorio? وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ I Allah mu je tu dovu Kabul učinio. Šta znači ta dova? Ovi koji uče arapski jezik. Veđa li učini mi Allahu lisane sidqin jezik iskrenosti. to jeste da me po dobru spominju fil ahirin kasnije generacije kogod je došao poslije Ibrahima ali selam po dobru ga spominje ako ćeš židove, ako ćeš kršćane ako ćeš koje god došao poslije njega kažu Avram, Abraham kako kažu da kažu ali svi ga po dobru spominju Allahu kabolio njegovu dobu وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَسَةِ جَنَّةِ naim Učini me od onih koji će naslijediti džennet blagodati. Od njegovog potomstva su dva njegova sina. Ismail i Ishak. Ismail a.s. se prirodio. I on je bio u stvari žrtvenik. Šta znači žrtvenik? bio je Ibrahim alaihi selam njime iskušan da ga prinese kao žrtvu Allahu te bareke ve taala pa je tu žrtvu zamijenio ovnom kurbanom koji do dan danas dakle držimo do toga i to taj propis ispunjavamo. to je Ismail alaihi selam koji je sa svojim ocem Ibrahimom napravio šta napravio kjab I zato je kjaba dokaz svim drugim vjerama i sljedbenicima svih drugih ideologija da je ova vjera istina. Da ona nije izmišljena. Da je ona sa izvora. Jer Ibrahim Ali i Selam napravio kjabu. Pa ako ga cijenite i poštujete, onda cijenite i Allahovu kuću koju je Ibrahim Ali i Selam svojim rukama napravio. Sa svojim sinom Ismailom dočim to cijenjenje jeste formalno. Pravo cijenjenje je u slijedjenju. I zato Benu Israil, potomci Israilov, su u jednom vremenskom periodu bili odabran narod. Oni vode porijeklo od Jakuba, ali i selam, od Jakuba, ali i selam, a onda, šta? Ovaj od Isaka, a ovaj od Ibrahima Alisana. Od, od Ibrahima su dva sina, Ishak i Ismail. Od Ismaila u njegovom potom svoje Resulullah Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Posljednji Allahov poslanik i vjerovisnik. Znači od Ishaka je došao Emi Vara i Ishaka Jakub. Nakon Ishaka podari smo mu Jakuba. Jakub je taj u stvari Israil. Po njemu se nazivaju potomci Israilovi, potomci Jakubovi. I to su ti esbat. Esbatan umema. Učinili smo ih narodima različitim, raznovrsnim. Koliko ih je bilo, ko zna? 12 naroda ih je bilo. Isneta ašrate. 12 se spominje. Kao Allahova blagodat se to spominje. Kako? Jer kad ih je Allah tebareke wa ta'ala stavio na kušnju faraonom, pa ih izbavio od faraona. U pustinji su ožednjeli. Ne imaju šta pit. Spasili gole živote, ali sad im životi došli u pitanje. Otišli sa svojom vjerom, spasili se. Ali šta će sada? i Allah naredi Musa da udari štapom od, od stijenu i 12 izvora provri izađe iz te stijene. To je Allahova blagoda, zato što je bilo 12 plemena. Kažu mu Fesiri da je jedan izvor izašao, pobili bi se oko njega. Pobili bi se zavratove. Jedni bi druge uzimali i ubijali, i ta blagodat bi im postala uzrokom čega? Nestanka njihovog. Pa je Allah upotpunio svoju blagodat, dao im izvor, a znajući do čega može to dovesti, 12 izvora. I ne samo to, mogu dva plemena doći na jedan izvor, pa da kaže, ne, to je moja, iako ih je 12. Pa Allah onda kaže opet pored toga što je dao 12 izvora, kaže kad alime kullu unasin mešrebehum. Svako pleme od njih znalo je tačno koje je njen izvor da pije s njega. Mogli se oko, oko jednog pobiti, a ima dovoljno svih. Potpuna Allahova blagodat. Bili su u jednom periodu istorije čovječanstva odabran narod. I to Kur'an spominje. Ja beni Israil, o potomci Israilovi, Jakubovi, uzkuru ni'meti jelleti je na'amtu alaikum. Sjetite se blagodati moje koju, kojom sam vas obskrbio. Wa enni faddaltukum ala l'alamin. I toga da sam vas ja odabrao, uzdigao nad drugim narodima. To je sad njihov problem. Zašto? Zato što oni kažu mi smo do dana sudnjega odabran narod i mi možemo raditi šta hoćemo. I zato jedni od drugih neće uzeti kamato, ali od drugih jedva dočekaju. Jer kažu mi smo odabran narod. Dočim, kod Allaha te bareke wa ta'ala ne postoji ta bezuslovna odabranost da si ti odabran zato što si toga plemena. To ništa kod Allaha ne znači. Ako ti budeš nepokoran, ako ti budeš odmetnik, onda nakon što si bio najbolji, bit ćeš najgori. Nakon što si bio, što neki kažu, svet, bit ćeš nakon toga proklet. Ne Dakle, kako ko radio, tako ćemo i biti. To je nama isto tako jedna pouka. Jer za ovaj ummet se kaže šta? Kuntum hajra ummetin uhriđet linnas. Vi ste najbolji ummet sljedbenici vjere koja se, ko, koji ste se pojavili među ljudima. Dakle, od početka do kraja svijeta vi ste najbolji među ljudima sljedbenici vjere koju se pojavili među njima. A je, je li to tek tako rečeno i završeno? Znači, radite šta hoćete i kako hoćete, ni u kome slučaju. Jer niko ne može kod Allaha dobiti, niti zaraditi pravo pa da radi šta hoće. Krivo od Allahove vjere i drugačije. Osmanu radi Allahu kad mi je Resulullah ali sad sam rekao, ne smije ta Osmanu šta radi, šta bude uradio nakon današnjeg dana. Jer to slučajno rečeno, tek tako. Ja rekao Allah poslanik je neko drugi. Svejedno, jel? Ne može to biti. Jer Allah poslanik, ali sad sam, ne govori po pretpostavci, nego po objavi koju mu Allah tebara daje i dostavlja. A to je od gajba. Od nama nepoznati stvari u budućnosti šta će se desiti. Kakav će on do kraja svoga života biti? To Allah samo zna. I zato obavijeste svoga Resula, ali sad sam. Dakle, Ne može čovjek reći ja sam završio sve na ovome svijetu, zaradio sam toliko da više ne treba da radim, ne treba da se trudim, mogu kako ja hoću. Nije u kome slučaju. Jer je najboljem stvorenju među ljudima, Resulullah sallallahu alaihi sallam, Allah te tabaraka wa ta'ala, na kraju sure Hijr, rekao, va'abud rabbek, ibadet Allahu čini, pokoravaj se gospodaru tvome, hatta je tijekel jekin, dok ti ne dođe ubjeđenje. A koje je to ubjeđenje ovdje? Jer ubjeđenje vjerovanje? Ne. Nego dok ti smrt ne dođe. Do svoje smrti Allahu ibadet čini. Dakle, on kao najodabraniji Allahov rob i stvorenje, nije mu dato mogućnost i rečeno Allahov poslaniće, gde se sad odmori? do kraja svoga života. Da ne klanjaš, da ne postiš, da nemaš više briga ni problema, proživi koju godinu u rahatluku do zadnjeg časa. Allah mu objavio i kaže fe iza fe razote fe kada završiš sa dunjalučkim ovosvjetskim poslovima fe usab onda se potrudi jako kako se potrudi va ila rabbike fe razab nastoj da dobiješ i stekneš zadovoljstvo gospodara svoga. To jeste i badet čini do kraja života. Jer čovjek nema na ovome svijetu da može zaraditi i da je rahat više ko da je prešao sirat čupri. Nema toga. Nego tražiš Allahovo zadovoljstvo dok ti ne dođe smrt. Dakle, to nam je jedna pouka šta se desilo sa narodom koji koji je bio nepokoran Allahu te bareke da a bio je nekada odabran ome ummetu je rečeno fi ste najbolji narod ali pod uslovima koji su to ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah naređujete dobro odvraćate od zla i i vjerujete Allah naređujete na dobro u svojoj porodici Zatim u svom džematu, u krugu, u državi, u internacionalnim okvirima. Naređujete dobro. Ima na kraju svijeta zlo. Ima da upalite avione i rakete i da se ide. Ako treba to zlo da se otkloni. Jel tako ili nije? Trebalo bi da bude. Dakle, u svim okvirima naređujete dobro, a odvraćate od zla i vjerujete Allaha čvrsto, nepokolebljivo, Allah vam na prvom mjestu. Musa alaihi selam je došao među taj narod koji je bio u ropstvu. Bio je iskušan time što je bio u ropstvu jednog velikog zlikovca, zločinca, jednog nepravednika, tiranina, teroriste, kako se, ka, Ko je to bio? To je bio faraon. Šta je on radio? Pored toga što je tlačio taj narod. Činio je najveći zločin. A koji je to? Rekao je, ene rabbukumul e'ala. Ja sam vaš najuzvišeniji gospodar. I rekao je, ma alimtu lekum min ilahin gajri. Ne znam vam da vi imate drugog Boga mimo mene ne može biti to i rekao im je elejte li mulku misr zar ja nemam vlast u misiru wa hadihi l'enharu teđri min tahti a ove rijeke teku ispod mene efe la tubusirun zar vi ne vidite pa jesi li ih ti stvorio jesi li ti dao da, da teku ispod tebi Dakle, bio je veliki jedan političar, prevarant i tiranin koji je tlačio, koji je tlačio taj narod. Allah tabaraka wa ta'ala je poslao svoga poslanika Musa a.s. sa jasnim ajetima i dokazima faraonu. Ovaj se uzoholio. Ovaj se uzoholio. Svakako da prije toga bili su mnogi događaji i to poznajete iskazivanje o Musa'u ali i selam da se bojao faraon za svoju vlast pa je ubijao ubijao je mušku djecu Benu Israila i tako dalje Allah te baraka ta'ala je dao da Musa ali selam odraste na, na dvoru faraona da tačno vidi i upozna spletke da upozna to što oni rade iznutra da im se može suprostaviti i htjede ga faraon ubiti zapravo njegove vojske ali Allah dade milost faraonovoj ženi u srce koja je bila muminka koja je vjerovala Allah te bareke ve taala i koja reče faraonu la taqtuluhu nemojte ga ubiti asa enjenfa'na, možda će nam koristiti, ev ne tehidehu valeda, ili da ga mi usvojimo kao dijete. Vahum la ješaurun, a narodi ne zna o čemu se radi. Pa Allah dade da Musa neće da doji ni od koga, od žena. Traži svoju majku, a ne progovara. I dok mu majka nije dovedena na faraonov dvor, a do juče se bojala za svoje dijete, da ga faraonova vojska ne ubije, dok mu majka nije dovedena na faraonov dvor da ga ona zadoji, nije se Musa ali selam smirio niti je ušutio. Digo cijeli dvor na noge. Kad Allah nešto hoće da učini, on tome potčini i uzroke. Ko se je nadao da će sutra nakon kratkog malog broja godina doći Musa noseći štap u ruci i da će stati pred faraona i, i pozvati ga u Allahovu vjeru. Pa će ovaj reći ko je taj gospodar drugi. A onda će mu Musa alaih reći istinu. Nakon što Faraon nije htio da prihvati istinu i Allah mu dao jasne ajete i dokaze, od koji se neki u Kur'anu spominju, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ tufan, Pa smo protiv njih poslali tufan. Naš stari svijet kaže tufan. Šta je tufan? Poplave. Da se otvori nebo. I dan, i noć da lije da iz zemlje izvori provriju. Poplave bi ih zadešavale. Wal jarad. Pa smo, kaže Allah, slali na njih skakavce. Koji bi im sve uništavali. Wal kummele. Pa smo na njih slali pijavice. Da nisu mogli spavat u svojim kućama vadafadija pa smo na njih slali žabe kaže se kako Ibn Kesir spominje kaže niko od njih nije mogao otvoriti usta da mu žaba ne bi uletla usta toliko ih je bilo musivet kada Allah dad nisu mogli ništa pojest a da tu nisu žabe bile od deme i krv koju god bi vodu uzeli da se napiju s izvora ili iz rijeke, pretvarala bi se u pravu krv, ako će krv da pije. Pored vode nisu imali čime da se napiju i da žeđu tole. Musibeti su ih zadešavali. Zatim im je Allah tabaraka wa ta'ala dao nerodne godine. Wa ahadam bisinin nerodne godine, sušne godine, spominje se da bi jedna palma dala samo jednu hurmu. Ko će od te jedne hurme se najeti? Dakle, nerodne godine. Pa su dolazili Musa, ali i selam, i govorili Udu'u lana rabbek Bima ahida indek Zamoliti nama gospodara svoga po onome što čime se ti njemu obraćaš. Le in kešefte an rizze le nu'minenne lek. Ako ti otkloniš ovo što nas je snašlo, mi ćemo ti sigurno vjerovati. Vale nursilenne ma'ke bani Israil. I poslaćemo sa tobom benu Israil. I vjerovaćemo i, i poslaćemo ih da budu slobodni, nek idu kod god hoće s tobom. Ali kada bi Allah te barek dao da se otkloni to iskušenje kojim su bili iskušani, oni bi se ponovo vraćali na ono na čemu su bili. Dakle, nisu pouke nikakve primjer. Pa Allah te barek ta'ala kaže svome poslaniku Musa u alihi Kada su ta zla prevršila svaku mjeru. I da vam napomenem još da je većina onih koji su vjerovali i slijedili i slušali Musa ali i selam bila upravo ko? Omladina. Većina onih koji su mu vjerovali bila je omladina i to Kur'an spominje Fema amene li Musa i nisu vjerovali Musa'u illa zurrijetom min kavmihi osim potomci naroda njegovoga znači ta omladina ala haufim min fir'auna wa mele'ihim en jeftinehum oni stari bojeći se nisu vjerovali nisu dakle tijeli da slijede Musa'u alaih salam vjeru. Zašto? Ala haufi min firaune. Bojeći se faraona. Upravo ono danas što se radi. Hoće strah ukosti da ti ulije, da ti ne smiješ vjerovat. Wa malaihim in i njegov, njegovih prvaka e jeftineo da ih ne stave na kakvu kušnju. Uzet primanje, stjeve sposla srušiti mu kuću, protjerati i tako dalje i tako da i ono što se dan danas radi. Dakle, bojali su se stari toga, to čim omladina nije tome puno marila. I drugo, iz ovoga što se svata i razumije, da je vjerovanje tu bilo samo u srcu, pa ko bi vidio od faraona i njegovih pristaša šta je u čijem srcu i ko vjeruje Musa? Nije samo u srcu, nego u u dijelima i u radu. Jer da je bilo u srcu, niko ne poznao ti sakriješ u srcu šta je, vjeruješ Allaha i gotovo završeno ne je samo u srcu, nego i u tvojim dijelima. Dakle, pokazuje se, pokazuje se jednostavno u ljudskome radu i praktičnom životu. I zatim im je bilo naređeno وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَةً Uzmite svoje kuće za mjesto ibadeta i Allahu namaz obavljajte, klanjajte. Dakle, posvijete se što više ibadetu u tim velikim iskušenjima. Doće faraonov kraj. Ko je, faraonu, ko je faraona uništio? Koja brojnost naroda? Koja oprema vojna? Koja ekonomija? Koje obavještajne službe? Koja policija? Koja vojska? On se ne može protiv toga boriti. On sam ne zna koga je uništio. Kako ćeš se boriti protiv onoga čije vojske ti ne poznaješ? Kako da ustaniš? Ne možeš jednostavno. Nisi kadar tome. Pa kaže Allah te baraka wa ta'ala wa evhajna ila Musa pa smo objavili Musa en esri bi ibadi da krene noću ti kreni noću. Zato se zove Isra, ovdje se kaže en esri. Isra je od toga uzeta. Noćno putovanje, to je Isra. Dakle, noću ti kreni. Bi ibadi sa mojim robovima, to jeste sa tvojim sjedbenicima, o Musa sa Benu Israilom koji su vjerovali. Znači, bit će onih koji su u džennetu od Benu Israila. Slijedili ispravno. Znači im danas da neko kaže ja slijedim to, danas ne može. Danas je drugi šarija došao. Ali oni koji su slijedili Musa ali i Selat, nije slijedeći poslanik došao, koji su njegov šarijat u svom životu primjenjivali sa Allahovom pomoći džennetlije. Resulullah ali sad sam to spominje su na Da će zacrniti horizont sljedbenicima Musa Alisa. Če pomisli da je to umet njegov, pa će mu biti rečeno to je Musa sa svojim narodom. A to onima koji su ga slijedili u istini. En esri be ibadi da kreneš noću sa mojim robovima in nekum mutebeun ali bit ćete gonjeni. Pratit će vas vaši neprijatelji fe ersele fir'aunu fil medaini haširin nakon što je Musa a.s. poslušao Allahu naredbu i vahri koji mu je dat da izađe sa Benu Israilom noću da oslavi svoje kuće i krenu putem kuda mu je Allah tabaraka wa ta'ala odredio zato je saznao faraon i žestoko se naljutio i kanio je da uništi Benu Israil sve do posljednjega. Da ni jednog ne ostavi. Da to je u mogućnost faraonovim vojnicima da rade od Benu Israila šta god hoće. Nikakvog ograničenja nisu imali. U punoj zretnoj tadašnjoj opremi. Šta god su imali kod sebe. Evo vam prilika da svoj gnjev i srđbu na njima iskalite. Ni jednog da ne poštedite. Fa arsala fil fir'aunu fil mada'ini hashirin. I posla faraon po raznim mjestima i gradovima sakupljače. One koji će sabrati vojsku iz svih krajeva tadašnjih mjesta u kojima je faraon imao svoju vlast. Da sakupe što više vojske i da to bude pouka svima poslije njih. Šta će od njih onda učini? I sobom je faraon izašao. Da ne propusti tu priliku i življavanja nad nejakima innehum le širzimetu inne ha ulai le širzimetum kalilun doista su ovi jedna mala skupina neznatna raštrkana ne mogu vam oni ništa nauditi to je govorio svojoj vojsci wa innehum lena le gaidun a oni su nas žestoko rasrdili samo njihova krv može faraonovu srđbu da smiri. Samo da nad njihovim lešovima konji prođu. Wa inna leđemi'un a mi smo svi hadirun oprezni. Dakle, svi kao jedan skočit ćemo da udovoljimo faraonu i da njegovu srđbu stišamo time što ćemo taj narod poubijati. Dakle, mi smo u ome kazivanju, u ome događaju uz koga? Uz Musa i uz njegov narod. Uz prave vjernike Benu Israila. Za nas pozivaju u jedinstvo vjera. Evo jedinstvo vjera. Mi smo uz prave momine. Benu Israila. Sljedbenike Isa, ali i selam isto tako. Svih Allahovi poslanika sve su to inša Allah ili svi smo jedni drugima inša Allah u tabaraka vatala društvo u džennetu i nadamo se tome od Allah tabaraka vatala Znači oni koji ostavljaju Allahovu vjeru, bilo da se radi onima prije ili ovima kasnije, današnjima, Allah će njima suditi za ono što su radili od Allahove vjeri fa ahređnahum, pa kaže Allah, pa smo ih izveli. Šta ih je moglo navesti da izađu iz svojih domova, iz svojih kuća, iz uživanja, iz toplih postelja, iz svakojakih blagodati i uživanja. Allah kad nešto hoće učiniti, to tome podredi uzroke. I to se mora desiti. Htio ti to ili ne htio. Bio svjestan toga ili ne bio svjestan. Fa ahređnahum Allah kaže. Pa smo ih izveli. Min džennatin iz vrtova. Kad Allah kaže iz vrtova, možete li zamisliti? Kakvi su ti vrtovi, i šta je sve u njima bilo, kakvih, kakvih uživanja i ljepota. Wa ujunin i svako svakovrsnih izvora i rijeka. Vakunuzin i iz Kad se spominje samo za Karuna, jednog od podanika faraonovih, njegovih sljedbenika, iako je bio od Musa ovog naroda, ali se odmetnu da je imao tolike riznice, da su ključevi tih riznica bili teški da ih ponese skupina jakih ljudi. Samo ključeve trebalo je skupina jakih ljudi da ponesu tih riznica. A šta je tek u njima bilo? Kako je mogao to da ostavi? Da je jedan stoti dio toga utrošio da on ostane na svom mjestu da se sačuva, a da drugog pošalje, našao bi ko bi mu se odazvao tome. Jer ljudi u većini slučajeva obožavaju i metak, ali on je, oni su izašli sobom. Što se tiče Karuna, Allah je dao da se zemlja ispod njega otvori i da propadne u zemlju. Sa svim svojim blagom i imetkom. وَكُنُوزٍ iz njihovih riznica وَمَقَامٍ كَرِيمٍ i dvoraca predivnih كَذَلِك eto tako je to bilo وَأَوْرَسْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِلِ i mi dadosmo da to naslijede sinovi Israilovi فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ a šta se u stvari desilo? Kur'an kaže فَاتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ Pa su ih slijedili. Te vojske slijedile su Musa, ali i selam njegov narod, mušrikin kada se sunce rađalo u praskozori. Šuruk. Zora iza toga sunce izlazi. Tada ih sustigoše vojske faraonove. Felemma tara el džemani, pa kad jedni druge ugledaši. Kada dvije skupine jedna drugu vidješi. Dakle, toliko su bile blizu da su mogle jedna drugu vidjeti. Kale ashabu Musa rekoše drugovi Musaovi svaki Allahov poslanik i vjerovjesnik imao je svoje drugo, imao je svoje pomagače. I do dana današnjeg i do kıyametskog dana pozivači u Allahovu vjeru i na Allahov pravi put imaju i imaće svoje pomagače na tom putu. Inna le mudrakun, oni rekoše tada, mi smo zatečeni. Stigli su nas drugim riječima gotovo je. Jer su došli, to mora. Kaže se po onome što spominje Ibnu Kefir, da su da su došli do obala crvenog mora. Nisu više imali kuda. Gdje će dalje ići? Ne mogu preko mora. Pa su pitali Musa a.s. je li ti Allah rekao ovda da ideš? Je li te Allah ovuda uputio da ideš? Kaže, jeste. Jer tačno je Musa a.s. znao, imao koordinate kuda će se kretati. Nije išao po svojoj pretpostavci. Allah mu je tačno rekao ovuda ide. Jer je nešto tamo pripremio što? Što? još uvijek ne zna ni Musa ni njegov narod, a kamoli faraon. Ali će saznati za, za koji trenutak, svi. Svi će saznati za to. Odgovori i Musa, kella, nikako. Kad su mu oni rekli, stigoše nas, on kaže, nikako. To se ne može desiti. Pa oči ti pokazuju jedno, jeste, ali ti iman pokazuje drugo. Vjeruj u Allah i vjeruj Allahu. Pa ćeš vidjeti rezultat. Kažu, prenosi se, spominje se. Isa ali i selam da je vidio čovjeka jedno kako krade. Pa mu kaže, ukrao si. Kaže, nisam vallahi. Kaže, vjerujem Allaha, a poričem što su vidle moje oči. Vjerujem Allah, ako si ti mogao toliko smoć, snage, da kažeš nisam vallahi, onda ću ja vjerovat tome što se ti zakljava Allahom, a ne vjerujem svojim očima, to mi je lakše. Iman, koji je iznad svega, svi uzroci dunjalučki zatvoreni, ne imaš kud više. Opkolili nas, teroristi ste, ovo ste, vakvi ste, nakvi ste, insan nema kud u da propade, ne može živ pod zemlju. Šta će biti? kella, nije vala što govori. Kaže Musa, inne me'je rabbi se jezim. Sa mnom je zaista gospodar moj. On je znači sa mnom, jako je Allah te tabaraka wa ta'ala, iznad sedam nebesa, iznad svoga visokog i uzvišenog arša. Ali sa mnom svojom pomoći, snagom, svojim znanjem. I to je posebno Allahovo me'ije prisustvo uz mumina on je uz mumina pomaže mu'minu postoji opšte Allahovo me'ija Allahovo prisustvo to jeste Allah svakog vidi čuje, zna o svakome prati i tako dalje doćim posebno je uz mu'mina time što mu pomaže iako je Allah tebara kvata iznad sedam iznad sedam nebesa iznad svoga arša kaže inne ma'ija rabbi sigurno je sa mnom gospodar moj pogledajmo ovdje kad je taj narod došao u to jedno iskušenje nema više ovo svjetskih dunjalučkih uzroka šta da poduzmemo sada šta da pripremimo protiv toga naroda goluruk narod protiv faraonovih vojski šta da učinimo kada su se na neki način pokolebali sumnja ušla u njihova srca i duše, Musa ali a.s. to potvrđuje. Nije rekao, bit će dobro. Nego, inne me'ije rabbi se jehdin. Zaista je, bez ikakve sumnje, sa mnom gospodar moj. Se jehdini uputit će me. I pazite ovo, ovo je srž, suština dove kao što je dova srž i suština ibadeta da Allaha moliš da se Allahu obraćaš da od Allaha tražiš tako je ono što tražiš od Allaha suština i srž onoga što tražiš od Allaha iskazano u riječima ih ihdine sirat al mustaqim uputi nas spravim putem u ovome slučaju upućujete putem kako ćeš pobijediti faraona i njegove vojske. Kufr i kafir. I to je najbolje što možeš učiti i ta nam je doba u stvari propisana u namazu. Nakon što kažeš i ja ke nabudu, i ja ke ne stajim, samo tebi Allah i bade činimo, samo od tebe pomoć tražimo, to ti je u stvari ugovor između tebe i Allaha tabaraka wa ta'ala. To ti je u stvari šehadet la ilaha illa Allah, Muhammedun Rasulullah. I iza toga dolazi ihdina sirata musta. Uputi nas Allahu pravi putem. U čemu? U svemu. I na ovom i na budućem svijetu. Ono, ono je što će nas dovesti do tvoga zadovoljstva i do džerneta. Sa jehdini uputi će. Isto ovo, zapravo slično ovome, se desilo na jednom drugom mjestu. Ko se sjeća? To je bilo kada je hijđru Allaho poslanik ali sad sam činio sa svojim drugom Ebu Bekru radi Allaho jest u pećini sever illa tansuru to Kur'an spominje i kaže ako ga vi nećete pomoć fe kad nasarahu Allah Allah ga je pomogao iz ahređehu ledine kefaru kad su ga oni koji ne vjeruju protjerali sani jest jednog od dvojice iz huma fil gar kada su bili u pećini iz kale li sahibihi kada je rekao svome drugu la tahzen ne boj se inna Allahe ma'ana Allah je sa nama Musa li sam rekao sa mnom ma'i Ali Resulullah s.a.v. jer on je peća svih poslanika, dolazi sa boljim od toga, a to je ma'ana, sa nama je naš gospodar. Inna Allahe man, Allah je sa nama. Da je jedan od njih pogledao u svoje noge, vidio bi ih. Tako su blizu bili, tako je bili bila ta potjera. Se jehdini uputit će me da će mi izlaz iz ove situacije. Jer ovo do sada što sam radio, u što sam pozivao, nisam od sebe to činio. To mi je Allah sve odredio i to mi je me uputio. Fe euhajna ila Musa. Pa smo objavili Musa, kao što mu je objavio, izađi sa Beno Israilom. Tako mu objavio sada ila Musa enidrib nidrib bi asake bahru. Udari štapom svojim po moru. Tačno ga Allah tabaraka wa ta'ala doveo na planirano mjesto. Pa je Musa alihi selam tom prilikom izgovorio rastavi se Božijom dozvolom, Allahovom tabaraka wa ta'ala dozvolom. Jer ko je stvorio more? Ko je uspostavio zakone po kojem more radi? i po kojima je Allahu te baraka wa ta'ala pokorno. Ko je dao da se voda ne da suzbijati. Ko je dao svojstva ta vodi. Allah te baraka wa ta'ala. Musa alaihi selam naređuje moru i kaže rastavi se dozvolom gospodara. Allah te baraka wa ta'ala. Dakle, on je i moj tvoj gospodar. I more biva poslušno. Fen felaka i ono se rastavi odvoji se more fekane kullu firkin i svaki bok njegov svaka strana bijaše ke taudil avim kao veliko brdo otvori se put u moru put kroz crveno more Allah tabaraka wa ta'ala otvori u tome času ljudi vide to mođisku vidi, vidi to Allahu te bareke ve taala davanje i povećava im se iman muminu se iman poveća dočim kafiru kad to vidi šta će kafir reći to je djelo sihirbaza to je čarolija imamo i mi ljudi koji mogu to napraviti njemu se više kufr poveća isto kao što smo rekli jedno sunce sija sunce je sunce svjetlost Allahova blagodat ali dođe na ružu ona još više zamiriše a dođe na nečistoću, ono se još više ušćuje. Nije sunce tu krivo, nego sama materija na koju je došla. Tako kad mumin vidi Allahov ajet i znak, poveća mu se iman. Onaj kafir postane još veći nevjernik. I to Allah spominje u Kur'anu Kerimu. Spominje u suri Behar. I šta kaže? Inna Allahe la jestahji en jadribe meselen ma Allah se ne ustručava da vam navede bilo koji primjer. Beudaten, radilo se to o jednom komarcu, o mušici najmanje. Fema vauka, ili nečem većem od toga. Fema allazina amenu, što se tiče oni koji vjeruju, fe ja'lemune ennehu l'hakku min rabim. Oni pouzdano znaju da je to istina od gospodara njihovog wa amma alladhina kafaru a što se tiče nevjernik fa yaquluna ma'a arada Allahu bi hadha mathala oni govori šta je to Allah ti ovim da kaže šta je, šta je to važno da se mušca spominje i smijavaju se s tim govorom yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseeran govori o Kur'anu time Allah mnoge dovodi u zabludu وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا A mnoge upućuje pravim putem. Jedno te isto, a ljudi se podijeli. Zato što nije ista priroda. Zato što su oni za šerra, a ovi za hajra. Ovi za dobra, oni za... Allah te bareke ve ta'ala tom prilikom poslao je vjetar u dno mora koji je zapuhao i ono je postalo suho kao što je suha površina zemlji i to im je prilagodio da mogu proći suhim suhim putem da izađu na drugu stranu pa Allah te barke ta'ala spominje to u suri ta jer ovaj događaj na više mjesta u Kur'anu opisan i ovo je jedna muđiza kuranska neki postavljaju pitanje zašto se o jednom te istom događaju na više mjesta u Kur'anu spominje pa mu fesiri odgovaraju tumači Korana i kažu ima više mudrosti jedna od tih mudrosti je da, da te podsjeća na više mjesta u jednome događaju kako bi pouke različite iz toga izvuka zatim pouka na ovom mjestu je drugačija nego na drugom mjestu i treći da se ljudima kaže i dokaže ovo je najbolji govor bolji nema niti može biti a ka sličan isto tako da neko dođe sa sličnim govorom Kur'an da ne, da ne bi neko rekao Allah je došao sa najboljim govorom i više ne može doći sa boljim od toga zapravo sa sličnim njemu Allah kaže ovo je najbolji govor a ja ću još koliko god puta hoću doći sa sličnim njemu jer to je Allah tebareke vata'a pokazao je čudo i opet će ga i koliko god hoće puta pokazat ga. Jer Allahu to nije teško. Le halku samavati wal ard stvaranje nebesa i zemlje. Lakše po, po našem je teže nego stvaranje čovjeka. Ali Allahu je to sve Nema za Allah ništa teško. Zatim kaže u, u ovom je drugom ajtu i s njima suhim putem kroz more prođi ovo je prijevo znači Kurani sure ta la te hafu deraken wa la tahša ne strahujući da će te oni stići i da ćeš i da ćeš se utopiti dakle suhim putem prođi kroz more to je Allahova te barake ta'ala blagodat bila čak se spominje onome što Ibn Kesir rahimahullahu ta'ala što navodi da su imali svaki narod da je imao svoj put kojim će proći da ne bi stiskan da ne bi došlo do stiske fide neprijatelja za sobom hajdemo sad svi nagrnut pa da začepimo to Ima. Allahova balagodat kad daje daje u potpunosti svaki narod da je imao svoj put tako da su se gledali kroz to more. Dakle, gledali se kao da su kao da svaki od tih naroda bio u jednom posebnom prolazu samo za sebe. Svako pleme da je imalo svoj put kojim je prošlo. Potpuno Allah tabaraka blagodat. Pa kaže Allah wa ezlefna semmel aharin i nije to sve. Nego približi smo tome one ostali. To jeste faraona i njegove vojske. Dado smo da ne odustanu. Kada su vidli to čudo, Allahov ajet, nisu odustali. Da kažu, ne možemo mi protiv ovih. Hajdemo se vratiti mi. Ovo nešto se neobično dešava. Nije uobičajno. Što da rizikujemo? Ne. Allah je dao da priđu. Wa ezlefna femme. I dado smo i približi smo, dado smo da se približi tome, a Harin, oni ostali, tako i spominje. Šta znači oni ostali? Znači ne vrijede ništa. A Harin, bez, bez vrijednosti, zato što ne imaju kod sebe imana, osim imana u faraona, a to im ne vrijedi, zbog toga će i biti kažnjeni na sudnjem danu. Wa en džejna Musa, i spasi smo Musa wa men ma'ahu ejma'in i one koji su bili sa njim sve do posljednjega znači i posljednji sljedbenik Musa ali i izašao je na kopno. zapravo morem kroz suhi put i prolaz došao na drugu stranu i posljednji dok je izašao summa agreknel aharin ali to nije sve zatim faraon se približi i uđe istim tim putem dok nije i posljednji vojnik faraonov ušao na to mjesto na to područje gdje im je kaderom Allahovim određena grobnica da bude. Pa im je Allah sastavio dva najveća dunjalučka azaba. Znate li koja su to? Potop, jer su potopljeni vodom, a zatim uvedeni u džehennemsku vatru. Zatim uvedeni u džehennemsku vatru. Thumme agreknel aharin zatim smo potopili ostale sve do jednog ovi nisu izašli s toga suhoga mjesta i puta i područja koje je bilo u vodi dok ovi drugi koji su ih slijedili nisu potpuno šli, u, ušli unutra i onda je Allah dao da se sastave da se sastave te dvije strane koje se ovdje u Kur'anu spominju, ka taudi azim, koje su bile kao dva velika brda. Možete li misliti koji je to pritisa, koja je to voda, koja je to vriska, koji je to azab tu bio da su ga doživjeli. I to Kur'an spominje. Taj čas. Jer to je za ibret. A šta je ibret? To je pouka nama svima da niko ne dovede sebe u takvu situaciju a to je govor o to je govor o faraonu kako kako se je ugušio u vodi to nam se pominje sura Yunus hatta iza edrakehu lgaraku pa kada ga zadesi gušenje u vodi kada mu dođe voda u grkljanju faraonu وجاوزنا ببني إسرائيل البحر i mi prevedo smo preko mora sinove Israilove fe etbe'ahum fir'aunu pa ih je slijedio faraon wa džunuduhu i vojske njegove nije jedna više ih je bagje wa adwa progoneći ih ni krive ni dužne dakle iz mržnje iz neprijateljstva prema njima hatta iza edrakehu l'zarak a on kad se poče daviti kale uzviknu faraon sam sad se o sebi zabavio kale amentu ennehu la ilahe illa allazi amenet bihi benu israila ja vjerujem da nema drugog istinskog Boga osim onoga u koga vjeruju sinovi Israilovi. Šehadet izgovara. Nije mu to slučajno došlo. Već je on znao to otprije, ali je bio ohol. Nije htio da prizna i prihvati. Govori šehadet u smrtnom času. Ne može mu pomoći njegova vojska in kullu men fi samavati wal ard sve što je na nebesima i na zemlji illa atir rahmani abda doći će pred Allaha da baraka wa ta'ala pred milostivog abda kao rob nema vojske nema položaja wa ene minal muslimin i ja sam istinski vjernik musliman predan i pokoran Allahu Znači šehadet la ilaha illallah i slušam sve Allahu šta god govoriš. Pokoran sam ti Allahu. Al ane Allah mu odgovara i kaže a zar sada wa kad asajte kablu a prije toga si bio nepokoran. Asija. Neposlušan. Nevjernik wa kunta min al mufsidin i razdor si sijao to jeste fesad i nered a nema većeg nereda od kufra i širka Allahu tabaraka wa ta'ala fel yawma nuneđike bi badanik. danas ćemo tvoje tijelo izbaviti Allah tabaraka ve ta'ala je dao da tijelo faraonovo izađe na obalo mora I to je bila blagodat Allaha tabaraka wa ta'ala Benu Israil. Jer je bilo među Benu Israilom oni koji su ga smatrali božanstvom neuzubila. Da im Allah pokaže da u njima nikakve sumnje ne ostane. Mogao je neko reći ko kaže da se ugušio farao. On je odšao u nebo, u nebesko carstvo da vlada i upravlja izmišljotini laž nema obraza nema granice Allah dao da ga voda izbaci da se u potpunosti uništi to ne kaže vjerovanje nego nevjerovanje to što su u njega vjerovali li te kune li men halfeke aje da budeš dokazom onima poslije tebe ostalo faraonovo tijelo do današnjeg dana. Ko hoće da ga vidi, kome nije mrsko, može da ga vidi. Kao i bret i pouka. Kako je jadan i kako je bijedan. Gledaš u njegovo tijelo danas, tri hiljade godina nakon smrti njegove, i učiš kuranski ajet u kojem Allah spominje toga faraona i gdje kaže yu'rad en naru yu'raduna alayha bivaju izloženi faraon i njegovi sljedbenici nevjernici yu'raduna alayha bivaju izloženi džehennemskoj vatri guduva wa ashiya izutra i navečer Wa jeume takumu sa, a dan kad nastupi kijametski dan, edhilu ale firal, reći će se, uvedite porodicu faraonovu, ešeddal azab, u najžešći azab, u najveću kaznu. Doći do kıyametskog dana, bit u azabu koji mi zovemo, kako? Kaburskim azabom. Ti ga vidiš, rekobi ništa, kao što vidiš grobove, ne pomične, a Allah zna šta je unutra i šta se dešava. Ovaj ostao kao pouka ljudima do sudnjega dana. Allah ga ostavio. Ostaće tvoje dijelo da bude poukom onima poslije tebe koji dolaze. Li te kune li men halfeke aje. I zaista, neki su ljudi ajet, Allahova pouka i dokaz u dobru a opet drugi su pouka u svakom zlu. Wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilun, a mnogi ljudi u pogledu naših ajeta su ravnodušni, ne interesuju ih, nema vremena za to. Neće tim da se neće tim da se zamara ne neuzubila. Neće pouku iz ovoga da trpi To je taj događaj. To je to dešavanje koje se zbilo desetog dana Muharrema. Zaista jedan veliki ajet. I iz njega se mnoge pouke mogu izvaditi. Mi ćemo spomenuti ovdje samo neke. A to je da smo mi bliži i preći svim Allahovim poslanicima i vjerovjesnicima od svih onih koji se pripisuju tim poslanicima i vjerovjesnicima. Radilo se o Isao, ali sada, o Musao, o Ibrahimu, o Nuhu, o bilo kojem Allahovom poslaniku i vjerovjesniku. Zatim, da je istorija čovječanstva u stvari istorija Islama. Allahovi poslanika i vjerovjesnika i njihovi sljedbenika. I mi smo uz te Allahove poslanike i uz njihove sljedbenike. Ispravne i izvorne kako treba. Pored toga, što je prošlo toliko stoljeća, toliko i toliko vremena od toga događaja, mi se na to podsjećamo. Kako Allah tabaraka wa ta'ala mu'mine stavlja na kušnju da se ispita njihov iman, a on da šalje svoju pomoć i izlaz kako se ljudi i ne nadaju Hatta ize stejese rusulu wa zannu ennehum kad kuzibu jaehum nasruna fe nuđije men neža. To Kur'an spominje na kraju sure Jusuf. Čak kad i Allahovi poslanici umalo nadu da izgube, tolika su iskušenja znala biti i dolaziti. وظنوا أنهم قد كذبوا i pomisle da su ostavljeni. Gaehum nasruna, dolazi naša pomoć. Svakako, da Allah te bareke ve ta'ala iskušava iskrene mu'mine. I u Kur'anu se spominje, hatta je kule resulu, valjadine amenu ma'u, meta nasrullah. Tolika su bile iskušenja da su poslanici govorili i oni koji su bili uz njih meta nasrula. Kada će Allahova pomoć? Kada će Allah dati razgan? Dakle, oni su ubijeđeni, vjeruju da će Allah izvršiti svoje obećanje, ali toliko čovjek bude stavljen na kušnu, zaista da više ne vidi izlaza, ali Allah te barekava teala daje izlaz i rješenje. Zatim od pouka koje se mogu uzeti jeste da mi svoju vjeru ne propisujemo po svojim strastima i nahođenjima, nego po onome što je objavljeno, a post desetog dana Muharrema je u Maashura zove se je propisan sunnetom Allahovog poslanika sallallahu alejhi što je još povalno da se uz njega posti i deveti i deveti dan Muharrema ili 11. uz 10 isto od pouka koje se mogu uzeti iz, iz ovoga vrlo poučnog i korisnog kazivanja jeste i to da se borba između istine i neistine vodila i vodit će se do kijametskog dana. I morao biti svjesni, morao biti svjesni toga i samim tim da budemo na strani istine. Što znači da čovjek na ovom svijetu ne može biti bez iskušenja. Čovjek je na nekom iskušenju ove ili one prirode, ali najgore je stanje čovjeka da misli da je u rahatloku, nema nikakve brige, nikakvoga problema, sve mu u redu, a ne zna jadnik da je takav u najgorem, da je takav u najgorem stanju, jer je nemaran u pogledu Allahovih propisa i njegove i njegove vjere. Dakle, mora čovjek biti na strani istine, na strani sljedbenika istine, pomagati se sa njima i izdržati na putu pravom i na iskušenjima koja čovjeka zadešte i ne popuštati u svojoj vjeri. Ovo su dakle neka, neke od pouka koje se mogu uzeti iz kazivanja o Musa, ali sam njegovom narodu, kako je Allah tabaraka wa ta'ala spasio od faraona i njegovih vojski Molim Allah tabaraka wa ta'ala da nam dadne čust iman, da nas e, uputi pravim putem njegovog zadovoljstva, da nas saču vas petki naših neprijatelja, da pomogne svima onima koji su na pravome putu i koji se zalažu za istinu, da ona bude gornja, a neistina riječ nevjernika donja. Molim Allah tabaraka da nam oprosti svima grijehe i da nam se smiluje da nas učini od onih sa kojima je on tabaraka wa ta'ala zadovoljan. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.